tá da hora, Tezinho, tá da hora, o bagulho tá pesadão. Vai segurando, vai segurando, vai segurando. Prazer, Tezinho, chefe delas. Meu nome é tipo ração na boca de todas as cadelas. Várias dizem me amar, umas dizem que eu não presto. Mas a chota delas pisca quando eu chamo elas pro sexo. É o Lan e o DJ tribo dos canalha. Tapa na cara com a boca na vara. Boca na boca na boca na vara. Tapa na cara com a boca na vara. Boca na boca na boca na vara. Tapa na cara com a boca na vara. Boca na boca na boca na vara. É o Lan e o DJ tribo dos canalha. Tapa na cara com a boca na vara. Uga, uga, uga. Tapa na cara com a boca na vara. Boca na boca na boca na vara. Tapa na cara com a boca na vara. Boca na boca na boca na vara joga pra cima, empina esse coco em cima de tu, vai chovendo peru. Aí joga pra cima, empina esse coco em cima de tu. canibal. Aí joga pra cima, empina esse coco em cima de tu, vai chovendo peru. É o Lan e o DJ Tezinda, tipo dos canalha. Tapa na cara com a boca na vara, boca na boca na boca na vara. Tapa na cara com a boca na vara, boca na boca. canibal. Tapa na cara com a boca na vara, boca na boca na boca na vara. Tapa na cara com a boca na vara, boca na boca na boca na vara papo reto nelas, tá ligado, cuzão? O bagulho é doido, tem que dar o papo reto mesmo. Brasil tá tá tá chefe delas, meu nome é tipo ração na boca de todas as cadelas. Várias dizem me amar, umas dizem que eu não presto, mas a chota delas pisca quando eu chamo elas pro sexo. É o Lan e o DJ tribo dos canalha. Tapa na cara com a boca na vara. Boca na boca na boca na vara. Tapa na cara com a boca na vara. Boca na boca na boca na vara. Tapa na cara com a boca na vara. Boca na boca na boca na vara. É o de e o DJ tribo dos canalha. Tapa na cara com a boca na vara. Uga, uga, uga. Tapa na cara com a boca na vara. Boca na boca na boca na vara. Tapa na cara com a boca na vara. Boca na boca joga pra cima, empina esse coco em cima de tu, vai chovendo peru. Aí joga pra cima, empina esse coco em cima de tu. canibal. Aí joga pra cima, empina esse coco em cima de tu, vai chovendo peru. É Eu lanho o DJ Tenzinda, tribo dos canalha. Tapa na cara com a boca na vara, boca na boca na boca na vara. Tapa na cara com a boca na vara, boca na boca. canibal. Tapa na cara com a boca na vara, boca na boca na boca na vara. Tapa na cara com a boca na vara, boca na boca na boca na vara papo reto nelas, tá ligado, cuzão? bagulho é doido, tem que dar o papo reto mesmo.